Karibu katika sehemu ya 15 ya riwaya hii ya kusisimua itwayo Ninge. Ni riwaya iliyoandikwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana Joji Ayani Mosenya, unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo 0713338355. Sehemu ya 14 iliishia ambapo tuliwaona kina mama lao wakiwa wanataka kufanya fumanizi katika nyumba ya kulala wageni. Je, kipi kiliendelea? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya 15. Tulitembea huku macho ya mama lao yakiwa yanasoma namba na majina ya vile vyumba vya nyumba ile ya kulala wageni. Hatimaye tukakifikia chumba kilichoandikwa nambari 18. Tukasimama pale, kisha mama lao akausogelea ule mlango na kusikiliza kwa sekunde kadhaa kabla hajagonga hodi. Kimya kikatanda, akaugonga mlango. Sauti ya kiume ikakohoa, kisha ikauliza <coughs> nani wewe? Mama lao hakujibu kitu, akanivuta na kuninong'oneza, ni yeye, hakikisha kamera yako inakuwa makini sana. Nikabaki kushangaa, mbona mimi sikuwa na kamera? Alimaanisha kamera gani mwanamama huyu? Kamera? Nilimuuliza huku nikiwa nimetaharuki kiasi fulani. Akanivuta kisha akanipiga kwenzi kali kichwani, kisha akanisogeza karibu yake tena akaninong'oneza tena. Kamera ni macho yako dogo, na nikisema piga picha namaanisha upigani. Wakati anamalizia kusema yale, mlango ukasikika ukifunguliwa, na mara ukatoka uso uso ulionitisha na kuufanya mwili wangu uingiwa na ubaridi mkubwa sana. Samahani, sijui kama mumeelekezwa chumba sahihi, alituuliza yule bwana ambaye kwa mara ya kwanza na ya mwisho nilimuona akimtesa Gadina na kumuua. Mama lao akawa kama anashangaa kiasi, kabla hajafanya ambalo sikuwa nikilitegemea hata kidogo. Hakika ilistajabisha. Mama lao alizungumza kwa sauti ya chini sana, huku akionekana kumsihi yule bwana kitu. Mtindo huu wa mama lao ukamfanya yule bwana kuwa makini na kusogeza sikio ili aweze kumsikia vyema mama lao. Hilo lilikuwa kosa ambalo mama lao alisubiri kwa hamu litokee. Yule bwana alipoweka sikio ili amsikilize mama lao, mama lao naye akasogea nyuma kidogo, kisha akakitupa kichwa chake kwa kasi kubwa sana. Kikampiga yule bwana sikioni, akajikuta akiuparamia mlango na kutua ndani. Sekunde iliyofuata mama lao alikuwa yu ndani ya kile chumba, akaniamuru na mimi niingie. Nikafanya vile, na hapo macho yangu badala ya kumshuhudia yule bwana anayetapata papale chini yalimshuhudia Tuse mtoto wa mama lao akiwa katika upande mmoja tu wa kanga. Tulipogonganisha macho akanikonyeza huko akitabasamu. Nilisisimka sana. Hebu vaa nguo zako na wewe. Nilimsikia mama lao ghafula akimkoromea mwanaye aliyekuwa amejibweteka kitandani. Ndugu msikilizaji, umewahi kuamini kuwa hata katika vita mapenzi huweza kuibuka? Kama haujawahi kuamini, basi ni kwa sababu haujawahi kukutana na Tuse mtoto wa kinyachusa yule. Nisiseme sana, siku nikipata muda nitamwelezea kiundani. Tuse alijizoazoa akavaa nguo zake, na hapo yule bwana akasimama na kutaka kupambana na mama lao. Kijana, ni kweli una nia ya... Kabla hajamalizia kauli yake, yule bwana akarusha tekekali likamtulia mama lao mbavuni. Mama lao akatokwa na yowe la wastani yowe ambalo lilimaanisha kuwa mambo si mazuri sana. Tuse akiwa bado hajavaa nguo zake vizuri, hakusubiri kuambiwa, akaruka kutoka pale kitandani mzima mzima, akampiga ngumi kali ya mgongo yule mwanaume. Kwa jinsi alivyojikunja, hauhitaji yeyote wa kukuelezea kuwa maumivu yalimuingia vizuri kabisa. Alipojinyosha, mama lao alikuwa amefika na kuizungusha mikono yake kwa nyuma. Yule bwana akaanza kupiga kelele na hapo sasa mama lao akaitumia fursa ile kumuuliza maswali. Alimuuliza juu ya Gadina na kitu gani walimfanya na ni nani amesimama nyuma ya mambo yote hayo. Yule bwana akasema hamfahamu Gadina. Mama lao akaikunja mikono zaidi na hapo akamchimba mkwara na kuuliza swali lile lile la awali, lakini ukithubutu kutoa jibu lile lile la awali na kuahidi kuwa huu utakuwa mwisho wako wa kuwa na mikono nitaikatilia mbali, maana sijui kuvunja mimi. Alichimba mkwara wenye uzito wa tembo mama yule. Yule mwanaume akalegea na kukiri kuwa anahusika katika kumuua Gadina. Akajieleza kuwa yeye ni mtumwa tu, hakuwa na nia ya kuua, bali aliagizwa na bosi wake. Huyo bosi ndiyo nahitaji sana jina lake, aliuliza mama lao bila kujali uchungu aliokuwa akipitia yule bwana. Ni hapo yule bwana alipotoa jibu ambalo lilitustajabisha sana. Alitaja kuwa aliyetoa agizo hilo alikuwa ni Yusufu Kirenge. Nani hakulijua jina hili lilipotajwa suala la medani za kisiasa? Nani angekubishia kama ungesema kuwa Kirenge alikuwa mwanasiasa wa kuigwa? Sasa inakuwaje anashiriki fitina nzito kama hii, tena inayohusisha roho ya mtu kupotea katika namna ya mateso makubwa vile? Yule bwana aliyekuwa amelegezewa kidogo mikono yake alisema kuwa bwana Kirenge alikuwa mwanasiasa wa aina yake ambaye alitenda maovu kimya kimya, huku akiwahadaa wananchi kwa kuwa msemaji sana bungeni, lakini ile ilikuwa ni kiremba tu alikuwa amejiivika. Mwanasiasa chipukizi aliyetangaza nia ya kuwania ubunge katika jimbo mojawapo jijini da bwana Gadina alikuwa akitembea kifua mbele baada ya kuibaini mikataba ambayo Bwana Kirenge alikuwa ameingia na mamia ya wananchi masikini wa Tanzania. Yaani, wakati wananchi wakilia juu ya mikataba ambayo serikali inasaini na watu wa nje, Kirenge yeye aliwakandamiza wale wale wanaolia. Alinunua mazao ya wananchi kwa bei ya chini sana. Aliwatishia wananchi kuwa wasipomuuzia mazao atawafanyia fitina, maeneo yao yauzwe waishie kupata pesa kiduchu kwa sababu waliogopa serikali na walikuwa kijijini. Hakuna sauti yao iliyosikika popote pale. Aliyefichua haya alikuwa ni Gadina. Kirenge aligundua na njia pekee ya kumnyamazisha ilikuwa ni kumlazimisha kutoa zile nyaraka za ushahidi na baada ya hapo amwondoe duniani. Mpango ukafanyika na kutimia. Yule bwana alisema mengi yaliyokuwa ya kuumiza sana lakini mwisho wa yote aliapa kuwa hakuwa akifahamu kabisa juu ya zile nyaraka kwa sababu hawakuwa wamezipata bado, kwani alipowaelekeza gadi na kuzichukua palikuwa pagumu kuingilika, na vile alikuwa amekufa tayari, uzito ulikuwa umepungua sana. Mama lao akamuuliza ni wapi zilikuwa zile nyaraka, akajieleza vyema. Mama lao akamweleza kuwa usiku huo huo wanaenda eneo hilo na liwalo na liwe. Mama lao alidai kuwa kuna mambo mengi nyuma ya pazia, hayawezi kuwa haya tu. Sijui ni kwa nini yeye aliamini vile alivyoamini. Akamchimba tena mkwara yule mwanaume na kumwambia kuwa akijaribu kuleta udanganyifu wowote ule, watakapokuwa nje, basi kitakachomtokea kamwe hatakaa aamini. Yule mwanaume akafanya tabasamu hafifu, kisha akaapa kuwa hatafanya jambo lolote lile tukaufungua mlango na kutoka nje. Hatukupiga hata hatua nne mbele, tukaona kundi la wanaume wapatao wanne wakitembea kwa kasi kuja eneo tulipokuwa. Yule mwanaume akatabasamu zaidi na mwisho akacheka. Mimi na mama lao tulipagawa sana. Tusi yeye alikuwa anavaa bado chumbani. Mama lao akatokwa na tusi zito katika kabila lake la kinyachusa Unashangaa nilijuaje kuwa hilo ni tusi wakati mimi sio Mnyachusa? Tuse alinifundisha kidogo. Naam, ni akina nani hawa na wamefikaje eneo lile ghafula kiasi kile? Usikose kufuatana nasi katika sehemu inayofuata. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya 15 ya riwaya hii ya kusisimua iitwayo Ninge. Ni riwaya iliyotungwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana George Ayani Mosenya, unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo 0655 72 73 25. Msimuliaji katika riwaya hii Ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 Usikose kuendelea kufuatilia riwaya hii ili ujue hatima ya kisa hiki. Ama kweli ninge huja baadaye.